ligna trancilo acra kiel el stalo. Tranciloi estas plei ofte el stalo au el ceramico. Esploristo in un disvolvis dauri povan alternativon el hardita ligno, kiu estas krome trioble pli acra ol tabla trancilo el senurusta stalo stabilae materialoi, ciel oni ilin besonas exemple por laboriloi au por mangilaroi, ofte ne estas tre dauripobai. En la productado, ili estas tre labor intensai, cae protio multe costai. Cae metalai aloioi, ceramico, cae plastagioi estas, malsame ol ligno, ne renovigeblai. La recrescanta crut materialo ja estas usata hodiau de nove grand stile, ec por completai domoi. Por quelcae applicoi, gitamen estas considerata kiel tro mola, au suffice stabila. Malgrau tio, celluloso principe estas pli bona ol quelca artefarita materialo, clarigas scientistoi de la Universitato de Marilando en Usono en circulero pri ilia nova materialo sur base de ligno, cion ili presentis en faca magazino. Tamen, ligno consistas nur jeduono el celluloso. La resto estas hemicelluloso, cae lignino. C'è la nova procedo, estas forigatai la primal fortai consisteroi, sen damagi la celluloson. Unue, el tirigias parte la celluloso. Normal case ligno estas tre rigida. Poste, gi farigias mola, flexebla, cae prescau spongezza. Per premo cae varmego, la chemie tractita ligno, seque estas densigata, cae aquo estas eltirata. Per la prilaborado malaperas granda parto de la naturae defectoi en la ligno. Etai cavajoi cae canaloi, ciui en vivantai arboi, transportas aquon cae nutrain substanzoin. Fine? Laulas scientistoi, la materialo estas tri oble pli malmola o la origina ligno. Post ciam la esploristoi estas metintai gin en la desiratan formon, ili surmetas maldicant tavolon el minerala oleo por plilongigi gian vivo dauron. La trancilo sen probleme trancias mese forte rostitan trancion da bova viando, diras la esploristo. Oni povas labi, cae reusi gin. La prilaborita ligno ali estas usebla ancau por aliai celoi, ciel tion montras la esploristoi per la exemplo de nailo, Ancautia ligna nailo havas avantaggio avantagioin compare alla varianto el stalo. Gine rustigias. Estonte, la materialo povas eble esti usata ancora pli gran scale, esperas la autoroi della studaggio. Exemple por planco covrajoi, ciui ne povas esti damagitai per gratoi, au alimaniere.